Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Մեկ բաժակ Բուրավետ Բերթաշենթեին իր մեջ ամփոփում է Արցախյան լեռների ամբողջ համն ու էներգիան եւ մի պահ ամբողին տեղափոխում այդ կախարդական միջավայր։ Բերթաշեն գյուղի խոտաբույսերը հավաքվում, մշակվում, ապա փաթեթավորվում եւ ներկայանում են սպառողին։ Գործար Արցախն այսօր հյուրընկալել է երիտասարդ գործարար Էռնա Սողոմոնյանին, ով զբաղվում է բուսական բնական թեյերի արտադրությամբ։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Էրնա, ես պիտի տեղեկացնեմ, որ վաղուց էի ցանկանում հանդիպեի ձեզ հետ, որ เป զի պատմեիք մի շատ յուրահատուկ թեյի մասին, խոսքը Բերթաշեն անվամբ թեյին է վերաբերում, սակայն ինչ-ինչ առիթներով երկարաձգվեց մեր հանդիպումը։ Մի քանի օր առաջ ես հարևանուհուցս ստացա ձեր թեյը եւ նա ինձ առաջարկեց, որ เป զի համ տեսեմ եւ հաշվի առնելով նաեւ <laughs> այսօրվա մեր դրությունը, նաև թեյերի պակասը, մի խոսքով սիրով համաձայնեցինք եւ միասին ըմպեցինք։ Ու ասեմ, որ բավականին տպավորություն թողեց Արցախյան համ հոտը, Արցախյան մտնոլորտը, Արցախյան կոլորիտը, ամեն ինչ զետեղված է ձեր թեյերի մեջ։ Շնորհակալություն նման թեյ պատրաստելու համար, իսկ այժմ այսպես թերթենք էջերը եւ սկսենք ձեր պատմությունը։ Դուք մասնագիտությամբ Ես մասնագիտությամբ կովկասագետ եմ, ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունեմ թերի պատրաստման հետ։ Ահա բայց թեյերը հիմնադրել են պատերազմից հետո 2021 թվականի օգոստոսին։ Իրականում իմ մոտ այդ գաղափարը շատ սպոնտան առաջացավ։ Հերթական անգամ Կյուբ այցելելուց եւ այնտեղ ֆոտոբույսերով եւ ինքնայերով թեյը թեյը վայելելուց հետո։ Միանգամից որոշեցիք, որ պիտի զբաղվեք այդ գործով։ Այո, բայց իրականում թեյերի արտադրանքը ինձ համար ոչ թե գումար վաստակելու միջոց էր, այլ ուղղակի մեր Կյուբի անունը ավելի լսելու, դարձնելու գործիք։ Ուհ Բերթաշենը, քանի որ Արցախի ամենամեծ գյուղերից է Մարտունու շրջանի եւ այն հայտնի է երկարամյա պատմությունով։ Ճիշտ է, ես ինքս այնտեղ չեմ ծնվել, բայց միշտ հարցին թե որտեղից եմ, միշտ պատասխանում եմ, որ հենց Բերթաշենցի եմ, ես այլ ոչ թե Ստեփանակերտցի։ Ինչու՞ ծնողներն են այնտեղից դրա համար։ Ընդհանրապես ընդամենը իմ բաբիկը մինչև 16 տարեկանը ապրել է Բերթաշչենում, բայց ես ինձ համարում եմ Լիովին Բերթաշենցի։ <laughs> Եվ ո՞րն է այդ սիրո գախնիկը։ Երևի արմատները, չգիտեմ։ Այո, ճիշտ պատասխանեցիք, որովհետև չկա ավելի զորեղ բան, քան արմատների կանչը եւ հավանաբար Պապիկի հանդեպ սերը ու նաեւ արմատների հանդեպ ձեր սերը ձեզ տարավ դեպի Բերթաշեն եւ որոշեցիք, որ հենց այդ անունը պիտի պահեք։ Էրնա, եւ սկսեցիք արտադրությունը, այո։ Այո, այդ ոլորտը երկար ուսումնասիրելուց հետո, բոլոր խոտաբույսերին մանրամասն ծանոթանալուց հետո ստեղծել եմ 3 տեսակի թեյ, որոնք անվանել եմ հին հայկական անուններով՝ կիսանե, մետաքսե եւ շահանե։ Իհարկե խոտաբույսերի հարցում, քանի որ այդ գաղափարի մոտ շատ սպոնտան առաջացավ, ինձ օգնեցին մեր գյուղացիները, սիրով տրամադրելով իրենց իսկ ձեռքերով չորացրած խոտաբույսերը, որոնք հավաքված էին հենց մեր գյուղի դաշտերին։ Եվ դուք ունեիք անհրաժեշտ բոլոր այսպես պարագան ռեստորաններն աշխատելու համար, այո։ Այո, այո, այո։ Էրնա, իսկ գյուղում եք պատրաստել, թե արդեն մայրաքաղաքում մայրաքաղաքում էի պատրաստում, բայց հարկ է նշել, որ երկու տարի է ինչ գործում է մեր փոքրիկ բիզնեսը, բայց արդեն մոտ 1 տարի է, ինչ թեյի արտադրությամբ զբաղվում եմ ոչ թե ես, այլ Մերի Աբրահամյանը, ով եւս Բերթաշենից է։ Ցավոք պետական կառույցում աշխատանքի անցնելուց հետո չի հասցնում իրականացնել թեյերի պատրաստումը եւ այդ ժամանակահատվածում Մերին ցանկանում էր հիմնադրել իր սեփական թեյի արտադրանքը։ Եվ ես մեծ սիրով առաջարկեցի նրան շարունակել Տեր-Թաչեն թեյերի արտադրությունը։ Այս մեկ տարվա ընթացքում թեյերի տեսականին շատացել է, քանի որ մերին եւս ստեղծել է թեյերի մի քանի տեսակի կողմից։ Ինչ թեյեր Ճիշտ ասած անունները չեմ հիշի, բայց ինքը շարունակեց իմ գաղափարը եւ նրան կոչեց էլի հին հայկական անուններով։ Իսկ թեյերի տեսակները կոնկրետ, ասենք բուժիչ ինչ որ թեյեր, ասենք կան, չէ՞, տարանջատում են այդպիսի թեյերի տեսակները։ Իհարկե տարանջատում են, բայց հիմնականում հանգստացնող թեյեր են։ Բուժիչ թեյ պատրաստելու համար շատ-շատ մեծ ուսումնասիրություններ են պետք։ Ինչ խոտաբույսերով եք պատրաստում Էռնա։ Խնկածաղիկ, ուրց, նանա, անթարամ, այն խոտաբույսերը, որոնք լինում են հենց մեր գյուղի դաշտերում։ Ինչ համար շատ կարևոր էր, որ เป զի խոտաբույսերը հենց մեր գյուղից լինեին դա մի, մի տեսակ խորհրդանշում է էլի մեր գյուղը, թե չէ իմաստ չուներ թեերը կոչել հենց Բերթաշեն անուն։ Փաստորեն ինչպես հասկացա, բացառապես Բերթաշենի խոտաբույսերն են ձեր թեերի մեջ, այո։ Եվ ներկայումս խոտաբույսերը մերին իր ձեռքերով է հավաքում մեծ քանակությամբ։ Մի կողմից թեերը Բերթաշենից դուրս ապրող բերթաշենցիների համար դարձել էին կարոտը առնելու միջոց։ Մինչև շրջափակումը թեյերի պատվերները ստանում էինք տարբեր երկրներից եւ ցանոթ բարեկամների միջոցով ուղարկում էինք դրանք։ Ցավոք շրջափակման ընթացքում, ինչպես դուք նշեցիք, սև թեյերի բացակայության պայմանավորված մեր թեյերը ավելի մեծ ճանաչելիություն են ստացել հենց տեղացիների կողմից։ <laughs> Այո, ես այդ հարցին էի ուզում անդրադառնալ եւ Բերթաշենը մտավ շուկա։ Պատերազմից հետո Բերթաշենը մտավ շուկա, պիտի խոստովանենք, որ այդ գործով Արցախում շատերն են զբաղվում եւ դուք որպես հիմնադիր ինչ արձագանքներ ունեցաք արդեն շուկայում ճիշտ ասած արձագանքը շատ-շատ մեծ էր եւ դրական, ես անգամ դա չէի սպասում, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ինձ համար դա ընդհանրապես գումար վաստակելու միջոց չէր։ Ուղղակի ես հաճույք էի ստանում մեր գյուղի անունը եւս մեկ անգամ լսելու դարձնելու համար։ Եվ միանգամից սիրվեց։ Այո, Միջև շրջափակումը նշեցիք, որ դուրս էիք հանում թեյերը։ Էրնա, իսկ այն նաև Երևանում, ասենք առանձին տաղավարներում հայաստանաբնակ մեր հայրենակիցների համար ինչպես էր այս գործընթացն իրականանում։ Ճիշտն ասած, ես թերը վաճառում էի on-line։ Մենք ունենք Վերթաշեն Արցախ Արցախյան թերի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջեր։ Ցանկացողները գրում էին, եթե Ստեփանակերտի տարածքում էր, մենք ինքս արակում էինք կամ պայմանավորվում էինք հարմար տեղում փոխանցում էինք, իսկ եթե Ստեփանակերտից դուրս է կամ ընդհանրապես հանրապետությունից դուրս էին պատվերները, նորից եմ ասում, ցանոթ բարեկամների միջոցով եւ շնորհիվ թերը փոխանցում էինք պատվիրատուներին։ Իսկ արտերկրում Գերմանիա, Ռուսաստան, Ռուսաստանի տարբեր երկրներ, որտեղ ապրում են վերթաշենցները, Այո։ Հաց մեկ թեր։ Աշխարհագրությունը on-line-վեց եւ այնտեղից արձագանքներն ինչպիսին էին։ Այո, շատ դրական էին արձագանքները։ Այո, իրենց գյուղի համն ու հոդն էին առնում։ Այո։ Էրնա իմիջալոց ասեմ, թող գովաս չլինի, ես ինքս էլ համ տեսելով եւ ձեր թեերը եւ գործար Արցախ հաղորդման շրջանակում հանդիպելով նաեւ այդ ոլորտում զբաղվող մարդկանց հետ, ամենը մի յուրահատուկ համ ունի, բայց կոնկրետ Բերթաշեն Հայաստանի թեյերի մեջ կա մի թեյ, սա նաև ես ասում եմ ռադիոընկերների կարծիքը եւ թեյերը համտեսողների կարծիքը, ցավոք անունը չհիշեցին, բայց նշեցին, որ կոնկրետ այդ թեյը բավականին տարածված է ձեր թեյը եւ հենց դա է, որ ասենք ձեր բրենդն է, այսպես ասած, կարող եք ասել խոսքը որ թեյի մասին է։ Ա, Ճիշտ ասած, քանի որ մերին եւս ընդլայնել է թերի տեսականին, կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց հենց իմ թերի տեսականիների մեջ ամենասիրվածը կիսաներն էր։ Ինչու, ինչով էր առանձնանում։ Ճիշտ ասած, չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց ես ինքս էլ միգուցե անունի հետ կապված է, որովհետև այդ անունը ես ինքս շատ եմ սիրում, բայց համնել յուրահատուկ էր։ Իմիջայլոց անուններից խոսեցիք, այդ անվանումներն ինչպես ընտրեցիք, ձեր նախընտրած անվանումները թե եւս ինչ որ առանձնահատկություն եւ խորհրդանշական ինչ որ բան ունի։ Դե թե թեյերը կոչել եք Բեթաշեն անունով, ընդհանուր թեյերը, շատ կարևոր կլիներ, որ տեսականիների անունները եւս լինեին հայկական եւ ես որոշեցի հին հայկական կանացի անուններ դնել, որոնք այս վերջերս եւս ավելի ճանաչելի են դարձել, երեխաներին նորից սկսել են կոչել հին հայկական անուններով։ Այո, այո, փաստորեն խթանել եք դուք ինչ որ միտեղ։ Այո։ <laughs> Էրնա, եւ ասեմ, որ նաեւ փաթեթավորումն է գեղեցիկ, շատ յուրահատուկ այս դիզայնի հետ կապված այդ աշխատանքները ու մտահղացումն են ճիշտ ասած փաթեթավորումը մի քանի անգամ փոխել ենք։ Այս վերջին փաթեթավորումը արդեն մերի ձերքի աշխատանքն է։ Սկզբից ես էի պատրաստում իմ ձերքով փաթեթավորումը, հետո պատվիրել եմ համապատասխան տոպրակներ, այնտեղ էի գցնում, բայց հիմա շրջափակումով պայմանավորված անհնար է ինչ-որ բան պատվիրել եւ մերին ինքն է սկսել ավելի յուրահատուկ եւ սիրուն փաթեթավորումներ անել։ Էրնա, իսկ մերի հետ շարունակում է համագործակցությունը։ Իհարկե։ Իհարկե, իհարկե։ Մենք միշտ կապի մեջ ենք, եթե ինչ-որ հարց է լինում, միասին քննարկում ենք։ Իսկ մերին որպես սկսնակ կարողանում է շարունակել ձեր գործը։ Իրականում ես չեմ կարող համարել մերին սկսնակ, որովհետև ինքը միշտ հետաքրքրված էր այդ գործով եւ տանը պատրաստում էր թեյերը։ Իր մոտ շատ-շատ լավ է ստացվում իզարմանս ինձ։ <laughs> Էրնա, իսկ կոնկրետ Բերթաշենցիները ինչ կարծիքի են կոնկրետ բերթաշենցների համար ինձ թվում է կարող է իրանք այդքան չեն օգտագործում արցախյան բերթաշենցերը, որովհետև ամեն մեկի տանն այդ խոտաբույսերից կա, բայց զուտ այն, որ բերթաշենի անունը կրկնվում է ամենտեղ եւ բոլորը ոչ թե միայն թերը խմում են, այլ նաեւ խմելուց հետո, չգիտեմ, հետաքրքրվում են մեր գյուղով, մեր պատմությունով, դա արդեն իսկ շատ-շատ մեծ, это большая реклама, можно сказать. Այո, մեծ գովազդ է, մեծ գովազդ է ձեր գյուղի համար։ Էրնա, իսկ կոնկրետ ըզ ձեզ ո՞ր թեյն է ավելի շատ սիրվել թեյասերների շրջանում։ Տեսակը հենց պետք է։ Այո, ըհը նորից ասեմ, որ հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև մերին ընդլայնել է տեսականիները, բայց ցանկացած տեսակ ունի իր յուրահատուկ բուրմունքը եւ համը Իսկ ասենք այնտեղ կան ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար նախատեսված թե։ Չէ, բայց մենք նենց ենք անում, որպեսզի ինչ որ խնդիրներ չառաջանան, որովհետև կան խոտաբույսեր, որոնք օրինակ ճնշում իջեցնում են, կան խոտաբույս, որը բարձրացնում է ճնշումը։ Մենք դրանք երկուսն էլ համատեղում ենք մեկ թեյի շուրջ, որպեսզի ճնշումը լինի բալանսավորված։ Բարի։ Էրնա եւ այսպիսի մի հարց բնականաբար վիճակը բազում դժվարություններ է ստեղծում։ Կոնկրետ ձեր բիզնեսն այս օրերին եւ այս ժամանակաշրջանում ինչ փուլում է։ Ճիշտ ասած, հիմա երևի մեր բիզնեսի համար ամենակարևոր փուլն է, որովհետեւ մենք դրանով օգնում ենք մեր իսկ քաղաքացիներին, թեյեր արտադրելով, նրանք հնարավորություն ունեն ձեռք բերել թեյեր, որոնք հիմա խանութներում ընդհանրապես չեն վաճառվում Ինձ համար սա ավելի կարևոր է արտասահման հանելուց անգամ։ <laughs> Ավելի լավ է այն վաճառվի մեր տեղացիների մոտ, որովհետև դա ավելի շատ օգուտ կտա մեզ։ <laughs> Այո, դուք շարունակում եք աշխատել ու թերևս ավելի երանդով, որպեսզի շուկայի Մենք շարունակում աշխատել ճիշտ կլինի, ես դա նշեմ, որովհետև ես արդեն արտադրանքի հետ առնչություն չունեմ։ Հավանաբար մերի զբաղվածությունն էր պատճառը, որ նա չհամաձայնեց հարցազրույց տալ։ Հնարավոր է, հա։ Այո, Պաստորին այս ժամանակաշրջանում ավելի պահանջված է, որքանով հասկացա։ Այո, հիմա խանութներում էլ են վաճառում թերը։ Իսկ ասենք սրճարաններում, ասենք ունեք պատվերներ ճիշտ ասած իմ իմանալով ոչ, բայց եթե լինեն առաջարկներ, ինձ թվում է մենք սիրով կընդունենք այդ առաջարկները։ Եվ Վերնա, վերջին հարցը ես կուզենայի իմանալ, թերևս գուցե տեղին չէ այս հարցը, բայց մենք հույսով ենք ապրում եւ հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ձեր առաջկա ծրագրերի մասին, բիզնեսն online-ելու կամ այլ գործ սկսելու, եթե ամեն ինչ լավ լինի, իհարկե։ Ճիշտ ասած, ես մենակ լավի մասին եմ մտածում, որ Արցախ աշխարհի Այսպիսի օրերը կրկնվելու են, լավ օրերը մեկ էս վատ օրերը անցնելու ենք եւ ուղակի դրանք մեր մոտ հուշեր են մնալու, բայց քանի որ հիմա խնդիրներ կան լիքը, ընդլայնելու մասին իցում է խոսք չի լինի, բայց վերթաշեն թեր շարունակելու են իրենց արտադրանքը եւ լինելու են մեր տեղացիների համար շուկայում։ Եվ շարունակելու են նաեւ իրենց ուրույն տեղն ունենալ շուկայում։ Էրնա, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ շատ գեղեցիկ հարցազրույցի համար ու շատ անկեղծ հարցազրույցի համար։ Շատ հաճելի էր շփվել։ Շատ հաճելի էր շփվել ձեզ հետ։ Մամ լավ մնացեք։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Հաջողություն։ Ինչ է թեյը ձեզ համար։ Ամպելիք մշակույթ, թե ժամանցի բաղադրիչ։ Իմ այս հարցին Էրնան պատասխանեց, թե ինձ համար միանշանակ մշակույթ է ժամանց, արվեստ, ոգեշնչում, թե շուրջ զրույցները ուրիշ են, թե խմող մարդիկ էլ ավելի բարի։ Դե ինչ, այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Մեր հյուրն այսօր երիտասարդ գործարար Էրնա Սողոմոնյանն էր։